97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97 punts de ràdio amb el treball de Sala Folgado en la redacció i d'Arturo Delgado al front del control tècnic per saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recordo que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils a i en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit, el nostre Twitter en el qual preguntem en el dia d'avui Mm, a més a més de continuar mantenint la enquesta, les dades les tindrem el dilluns vinent, però a més de la enquesta, vos fem una pregunta en eh, el dia d'avui, que és com mantindre la competitivitat de cara al partit del Sevilla davant la baixa d'Antonio Barragán. És la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui, com mantindre la competitivitat en el, Sevilla, en el eh, eh, València per al partit de diumenge davant de la baixa de Antonio Barragán. Pregunta que estem fent vos en eh, el arroba esports 97 nit, el Twitter del programa que, com deia, també continua mantenint l'enquesta i continua estant obert per a que opineu d'allò que vos dona la gana, eh, per a que vol, pugueu volcar la vostra opinió. Ahí està el nostre canal obert, sempre a la vostra participació. Bueno, doncs, pues, eh, estàvem... Eh, eh, parlant en la pregunta de com entendre la, la competitivitat davant del Sevilla. I el ben cert és que, conforme va arribant aquest partit, i se barreja amb la impressió d'estar veient ara mateix per la tele la Copa del Rei, la realitat és que el València té una necessitat major i perentòria de guanyar-li al Sevilla. Si més no, encara que eh, alguns futbolistes continuen mantenint allò de que el partit no és decisiu, jo he de dir que discrepe absolutament. El partit de Sevilla és decisiu. I és decisiu perquè, entre altres coses, pot eh, eh, marcar el final de la temporada, perquè amb el gol a Veràs en joc i a igualtat de punts, el València ha de mesurar eh, cada punt precisament. Per què? Perquè va tindre una segona volta en la qual el València va tindre que visitar canxes molt complicades. Calderón, Bernabéu, Sant Mamés, Camp Nou, eh, Màlaga, entre altres, són canxes que tindrà que visitar el València Club de Futbol. I ahir el conjunt de Mestalla va tindre que fer-se molt fort i per tant cada punt compta i el gol a veràs davant del Sevilla compta a més que compta un sentiment jo no vaig a dir de revenja però sí lògicament hi ha que pal·liar-li a l'afició una part perquè mai se podrà pal·liar totalment el dolor que va causar aquell gol de Estefan Envia en el minut 93 del partit de la semifinal de tornada davant del conjunt del Sevilla. Mai se podrà pal·liar ixe dolor ni la ferida que va causar aquell gol del camerunès eh, que va xelar més allà i que va trencar per dos l'ànima i el cor del valencianisme. Ni tan sols se pal·liarà el cabrés de la gent veient com un tipo que té una insignia d'ori brillants era eh, poc cortès amb el club que li havia tractat molt millor de lo que ell ha tractat al València Club de Futbol. Això no se pal·liarà mai, però sí almenys n'hi ha una obligació. I aquesta obligació és la d'intentar mitigar el moment en el que se puga eh, fer que aquesta ferida siga més gran. I una de les eh, solucions per a que aquesta ferida no siga més gran és, com dèiem, la de guanyar diumenge al conjunt hispalenc. Li toca al València pegar i pegar dur en el començament de la segona volta eh, per a començar, com dèiem, a plantar-li cara a un Sevilla que de moment li agarra el lloc de Champions League amb un partit menys i un punt més. Tot això ha de ser decisiu per a que el diumenge el Mestalla l'equip isca amb la intensitat dels grans dies, del dia del Barça, del dia del Madrid del dia de l'Atlético perquè d'eixa manera sabem que el conjunt de Mestallà acabarà imposant-se a un Sevilla que, fidel als plantejaments i a la manera de ser del seu tècnic, en la casa menor ho fa bé, però en la casa major, quan li toca anar a visitar la canxa d'un gran, i el València ho és, sempre acaba errant. Les 11.35, repassem l'actualitat del dia, que avui ve carregadeta, com sempre, en 5 fotos. Pensant ja en el Sevilla, en un apretat avui i la plantilla ha tingut doble sessió de treball per a preparar l'encontre davant el conjunt hispalent que demà juga a Copa del Rei. Prioritat, la quarta plaça de la Lliga s'ha convertit en prioritària després de la decepció en Copa Con recorta el midcampista portugués André Gómez. Estamos muy tristes porque no continuamos la competición de la Copa. Sí que, que tiene otra contrapartida que, que, ahora tenemos un poco, un poco más de tiempo para prepararnos y mentalizarnos bien para, el partido de, contra, contra Sevilla y para ganar. Más control sobre la academia. El Valencia obligará a los futbolistas de las categorías categories inferiors a no tindre representants fins als 16 anys. És una de les mesures, n'hi han més, aprovades en el dia d'avui. David Navarro, dos partits de suspensió i 20 un altre sobre l'expulsió del capità, Rubén apela a oblidar-la i centrar-se ja en el següent partit. Yo creo que David, pues evidentemente, es, es, es una expulsión que, que nos perjudicó, pero que tampoco podemos estar pensando en, en, en, que, en, en, esa expulsión, ¿no? Yo creo que hay que olvidar de alguna forma, eh, pero yo creo que, que, que tenemos que pensar ya en, en el Villarreal desastre. Victòria de Iesti a la Fonteta, 87-92 d'un decebedor València Bàsquet, que ha estat molt per davall del seu nivell. nivell. L'equip ha sigut acomiadat amb xuris per part de l'afició. Rafa Martínez ha estat molt gràfic al respecte del partit d'avui. Oh, és una cagada hem tingut eh, ritme de partit adequat i, i per això els hem donat de confiança ells venien sense el seu millor jugador i, i al final quan, quan dones una mica aquest nivell pues doncs et menges les 11 de la nit i 37 minuts. Arranca Esports 97 nit. Vos recorde en el Twitter, arroba esports 97 nit. Què ha fet per a mantindre la competitivitat del diumenge davant la baixa d'Antonio Barragán? És la pregunta que estem fent vos. També teniu l'enquesta de la primera volta del València en marxa en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, 97 en xifra, en número 11 i 37. Agafeu una miqueta d'aire i entrem amb tots els temes que tenim en el dia d'avui. Esports, així en la de ràdio, en valencià, i en eh, Esports 90 nit fins a la una de la matèria. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. JR Valle, tu concesionario SEAT, abren la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. El diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit. El teu equip, la teua ràdio. 11 i 34. Què va fer Nuno Espíritu Santo per a plantar-li cara al Sevilla en un partit, jo crec que fonamental per al València Club de Futbol? Hi haurà que veure-ho, hi haurà que mirar-ho, perquè el ben cert és que la baixa de Barragán deixa un lloc vacant en la dreta, que en principi hauria de ser per a Jo Cancelo, que és un lateral que sabem que va bé cap endavant, però que li costa cap endarrere. Davant és Joao Cancelo i quan defensa Joao Canguelo. Però la realitat del assunt és que eh, el Sevilla que vendrà amb Reyes, per exemple, en aquesta banda, te pot plantar cara si no tapes bé. Què preparan un Espíritu Santo? En principi tot apunta que se tornaria al sistema de tres centrals eh, perquè és el que millor cobrís les esquenes en un moment donat eh, de cara als eh, futbolistes del equip rival els que millor és capaç de tapar-los però hi haurà que veure que és el que va provant l'entrenador del València que avui ha treballat amb el seu equip en doble sessió. 11 i 41. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. I que ha preparat, que ha disposat l'entrenador en el dia d'avui. Tenim ja alguna pista de lo que pot ser l'alineació davant el Sevilla el diumenge? Pues hi ha un fet eh, cridaner, Manolo, que ha ocorregut en l'entrenament mm. d'esta vesprada. Uh mm-hmm. -huh. Recordaràs que este matí, en el Supermurciélago, sí. abans també així, en companyia de Chimo Rovira, en el València Abierta, el magazín eh, de tots els eh, matins, que ja a 97.7 ràdio. Uh mhm. -huh. Ja contarem, o ja hem contat, que bueno, hi ha hagut una provatura este matí, recordaràs, eh, on uno ha dividit la plantilla entre eh, els futbolistes ofensius i els futbolistes eh, defensius. Pensaven que no tenia eh, cap tipus de transcendència, uh -huh. però ja dèiem que per traure-li punta havien vist en el ofensiu a Cancelo i a Gallà, lo que, bueno, pues evidentment, volia dir que van actuar com a laterals eh, llargs o com a carrilers, o intuïm que anaven a jugar com a carrilers eh, llargs eh, el cap de setmana davant el Sevilla. També hem destacat que en l'aspecte eh, que en l'equip defensiu estava Javi Fuego Correcte. jugant amb els defensors, mentre que Enzo estava en els eh, ofensius. I jo he interpretat que en un sistema de tres centrals si Fuego està en els eh, mig centres, probablement això voldria dir que Fuego jugara y a partir de ahí que entre Enzo eh, Parejo o André Nuno hauria d'escollir dos eh, mig centres si mantenia el sistema eh, de tres centrals, dos carrilers, el eh, tres, tres, dos, tres mig centres i dos eh, puntes. Però... Però... <laughs> esta vesprada, eh, paterna, sí. molt de fred... Entrenament. Entrenament, sí. perquè avui ja va doble sessió. S'hem trobat amb la sorpresa de que en una assajat amb un 11 eh, titular i Era és... un 3-5-2? No. És, és la sorpresa. Era el mateix sistema que l'altre dia va utilitzar eh, Nuno davant eh, l'Almeria. 4-1-4-1. El mateix. La línia defensiva amb Cancelo i amb Gallà, uh mhm. -huh. el central Sene Mustafi i tornava Otamendi, que l'altre dia va ser eh, baixa per sanció. Se carrega Orban, vols dir? Se carrega Orban després de la provatura d'avui, primera provatura, diríem, de la setmana. Fuego estaba per de la línea defensiva. Ya a partir de ahí, daban de Fuego, Estaban André. André, Parejo. Enzo. Enzo. Y Pedreta Rodrigo. Rodrigo. Y Dalt estaba... Eh, Álvaro Negredo. Álvaro Negredo. No, eh, Negredo. Negredo. En un primer momento estaba Negredo. Va, ya hi un cambio y estaba... al Alcàcer. Però, bueno, tots intuïem o tots pensàvem o tots interpretàvem que eh, anava a tornar al sistema de tres centrals eh, en uno, amb dos carrilers eh, per banda, Gallà un, l'altre Cancelo, però en la provatura d'esta vesprada, Manolo, jo m'he sorprès perquè no he utilitzat el mateix sistema que l'altre dia davant eh, l'Almeria. És la primera provatura de la setmana, però pues no deixa de ser eh, significativa. Bueno, eh, per tant, el que vos conta és post 97 a esta hora, el qual tampoc és definitiu, però que el que podia semblar que tot estava encaminat a un 3-5-2, sí, un penal a favor del, del Barça en el eh, Camp Nou que va llançar eh, Leo Messi a falta de 6 minuts i mig per acabar el, el partit. Deia, eh, eh el que tot semblava encaminat a un 3-5-2, a 3 centrals, dos carrilers, tres pivots i dos davanters, avui entrena, eh, acaba de parar Oblak, però marca Messi en el rebuig. Eh, deia, en el entrenament d'avui, de moment, el 3-5-2 no està present i torna Nuno a assajar un 4-1-4-1. Sí, és el Se que carregaria, per tant, a mm. Orban de l'11 inicial. A Orban entra... Perquè, perquè torna Otamendi. Otamendi cauria Paco Alcácer i el davanter titular seria Negredo. Ajá. Va marcar l'altre dia Negredo se manté Rodrigo, Rodrigo. Alonso, que va marcar també, i és la primera provatura de la setmana. A mi me crida l'atenció, jo estava convençut que anava a jugar amb tres centrals altra volta, però esta vesprada Manolo el que ha provat és eh, bueno, pues el mateix sistema de l'altre davant eh, l'Almeria. No sé si serà eh, prova de 11 inicial o prova Manolo per si necessita canviar alguna cosa en el transcorrer del partit davant el Sevilla. També és cert que este sistema, Manolo, no està massa treballat a Paterna, Uh -huh. I lo de Wii podria significar que en uno li va agradar aquest sistema i vol treballar-lo més per si opta per eh, repetir davant el Sevilla. Veurem demà... Jo no crec que sigui la millor, la millor idea, eh, tenint en compte que jo tinc molts dubtes sobre la capacitat defensiva de Joao Cancelo, ho he dit abans, sí. i, ho torne a, i ho torna a dir a dia d'avui. Eh, però bueno... No, no, eh, per eh, això jo pensava que tornaria als tres, als tres centrals, perquè uh -huh. no estava Barragán i amb Joao Cancelo eh, és eh, millor i menys perillós jugar amb, amb tres centrals. Escolta, eh, això vol dir que eh, lo que en uno de principi acaba siguent lo que eh, entra en el 11 del dia de partit o a voltes assaja varios, varios 11 Normalment Eh... Perquè jo recordo, per exemple, la setmana d'Eibar, en cap moment ningú ha apostat per els tres centrals, els va assajar l'últim dia no, a porta tancada. I l'anterior, però no se ho varen creure. -huh. Ho varen veure, però no ho varen creure. Però no, no ho havia assajat. És a dir, normalment el que assatja és el que plasma sobre el camp, però també t'he dit que resten dos sessions de, de preparatòries. Veurem què és el que ocorre demà, Manolo. Resten la tres, dijous, perdó, tres, tres, tres, dijous, encara, divendres sí, i dissabte, tres perdó, encara, perdó, eh? Perdó, encara resten tres. Per això jo preguntava, perquè jo no tinc clar, encara que avui ha assajat aquesta informació que té Folgado i que va a missa, però jo no acabe de veure, clar, el 4-1-4-1 de cara a domenatge. Bueno, Folgado, pronto, sí. Eh, sentim André Gómez, que ha parlat en el dia es Sí, el tema André Gómez, que bueno, pues, eh, ha sido protagonista este matí en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. Ha de esta forma sobre el partido que le espera el Valencia davant el Sevilla, partido eh, importante y de futbolistas que piden li tenen ganes al conjunto andaluz. Tenemos respeto por todos los equipos y, sabemos que todos los partidos son, son muy importantes, que hay partidos un poco más especiales que, que otros y y siendo Sevilla un, equipo que está muy cerca de nosotros en clasificación y todo, la única preocupación que tenemos es ganar y dar todo en nosotros y conseguir los tres puntos para nos distanciarnos así de, clubes rivales. Va a ser una, una lucha eh, grande hasta el final con Sevilla y, otros, otros equipos más. Pero tenemos la, la mentalidad para, para ganar podemos alcanzar los tres puntos contra un rival, podemos, podemos sentir muy bien y un poco más tranquilos eh, cuanto a Crescasón e y cuanto a, a un partido muy importante con un rival. André també se li ha preguntat que si després de caure eliminats en eh, Copa, que és una pregunta també que bueno, és habitual o que està de moda en els últims dies en Paterra, Manolo, si el València no hauria de mostrar més ambició i una volta eliminat en Copa i sense competició entre setmana, en lloc de lluitar sols per la quarta plaça, si és possible eh, tractar d'accedir a la tercera plaça i donar-li casa a l'Aleti de Madrid. Eh, una cosa, jo crec que és verdad, no, eh, no, vamos, no vamos a pensar que, que nada es imposible, pero el Atlético de Madrid es el, el actual eh, campeón de, de, España. Y de verdad que, que, como dije antes, lo importante para Valencia en ese momento, después de la, la tristeza que ha sido con la Copa, es importante levantarnos y enfocarnos en, eh, en las plazas de, de la Liga de los Campeones. Sí que que vamos a jugar contra, contra equipos de, de arriba y, y si, si, los podemos ganar, vamos a intentar de todo y a ver lo que pasa en la final de temporada. A André també se li ha preguntat, perquè clar, tot el món sospitava, Manolo, que André altra volta pues, anava que, que tindre que jugar pues, no, una miqueta escorat a l'esquerra si se tornava al sistema amb, amb tres centrals. Uh -huh. Se li ha preguntat què opina eh, de jugar a l'esquerra, si li agrada la posició, si no li agrada. André diu que bueno, pues que no le desagrada pero que prefiere jugar en alta demarcación. Es, es una, cuestión de, adaptación porque todos los jugadores eh, intentan adaptarse al que, al que les pide y si, es mejor para, para el club, para el equipo, yo jugar por la izquierda, por la derecha o no jugar si quiere, eh, lo más importante es que sea, sea lo mejor para, para el equipo. Y claro que, que, vosotros sabéis que probablemente la posición un poco más natural es en el centro, pero a mí es indiferente un, un, un juego y, y, encima de todo es que el equipo sea bien André, parlant de les, la possibilitat de jugar a l'esquerra, si li agrada, -huh. Mm. si no li agrada, a André també s'ha preguntat per una informació que publicaren els companys de Superdeport l'altre dia... Tema clàusula. Sí, sobre que el València volia posar-li una superclàusula uh mhm. -huh. a André Gómez de 150 milions d'euros. Són anunci de banc, la superclàusula. <laughs> la superclàusula. André ha comentat que, bueno, ja està llançant balons eh, fora Manolo, encara que diu que així eh, està molt a gust i que pel seu cap no passa la idea d'abandonar eh, Mestalla. Por veces me dicen que, que viene periódicos y, cosas así. yo, yo no sé de, de nada hasta ahora, pero tampoco me preocupa porque tengo contrato con Valencia, estoy muy contento aquí, las cosas están bien, la gente es fantástica conmigo, el equipo fantástica también. No tengo por qué me preocupar con alguna cláusula, con alguna cláusula, con algún contrato, porque tengo un contrato y Soy muy feliz aquí. Les paraules de Gómez, demà l'equip torna als entrenaments, no, Folgado? Sí, demà pel matí repetirà a les 10 del matí a Paterna. Avui hi ha hagut reunió. Salvo, Rufete, Salvans i Ximo Tribes. La idea és fiscalitzar més encara tot el que passa en l'acadèmia. Per tant, el València, que havia ficat una de 13 anys, la puja a 16. És a dir, que els seus futbolistes de categories inferiors no podran tindre representant fins als 16 anys. I a més a més, en el compromís per el joc net, per el Global Respect, que eh, tant eh, aireja el president Amabeo Salvo, estarà a fer de que pare que insulte o familiar d'un eh, jugador que insulta en un partit serà expulsat de les instal·lacions de Paterna, el mateix amb entrenadors i també amb empleats del club de Mestalla. Per tant, eh, eh, se fica, i jo crec que ahir sí són efectives aquestes mesures, ahí aquestes edats. Eh, I en el tema dels eh, representants als 16 anys, bueno, pues sentarà molt mal, lògicament, als representants, però és una idea que ja duia Rufete des del primer dia que vaig a far eh, paternar. Tema mm. eh, reforços, de moment no es veneix a res, el València vol donar passos ferms i sembla que la setmana que ve podria manejar-se alguna cosa entre altres coses, perquè si no se maneja la setmana que ve ja no es maneja, entrem ja en l'última setmana de mercat folgado semblava ir quan s'obrió el mercat, venia Enzo Pérez, s'ha passat el mes, el València vol reforços, se, topa, se topeta amb el fair play, se topeta amb eh, que també la secretaria tècnica és remissa a fer aquestes tres incorporacions, alguna més és possible que sí, se vegi amb bons ulls, però tres són excessives o estan vistes com excessives, s'ha de treballar en consens, i a, part, com, i a banda, com dèiem, eh, hi ha un problema de, de fair play, eh, així que el que tinga que ser haurà de ser la setmana que ve, com a molt tard perquè és que s'esgota el temps. Sí, però Manolo, recordaràs que normalment eh, o últimament els clubs fitxen a, a última hora, se fitxa sí. moltíssim a última hora. dia de Rufeta l'any passat? Sí, evidentment la situació eh, política, eh, econòmica o d'estabilitat del club no és la mateixa, eh, mm. afortunadament la d'avui en dia és eh, millor, i ha més estabilitat però a l'hora de firmar futbolistes probablement eh, fins última hora el València no incorpora reforços que jo crec que anunciava l'altre dia en uno després de la roda de premsa davant eh, l'Almeria, el tècnic tècnic està convençut de que li van aportar eh, reforços i jo crec que el València va incorporar eh, algun futbolista abans de que s'acabe el, el termini. Perfecte, pues tanquem de moment la informació del València que de futbol, la reprendrem en temps de tertúlia. Parlem de Llevant una Esportiva. Dos partits a, la, a David Navarro i un per a Lucas Vintra, Folgado. Sí, efectivament, Navarro que a la fi pues, ha sigut castiga Manolo pel comitè de, de competició. Después de la galtada que le va a propinar al futbolista del Elche en el partido del Pasacar de semana. Y Navarro pues, ahora de cumplir dos partidos de, de También También sanción Lucas eh, Vintra, Y mhm. problemas en, en el eix de la, defensa. de la defensa Lucas Alcaraz. es de de dos nombres propios. Un, Héctor Rodas. ¿Qué pasa con Héctor Rodas? Pues eh, que está fuera del llevant, pero desde fa mesos mhm. mm, no contaba massa per a, Mendilibar, no res per a Lucas eh, Alcaraz. Rodas ja sap que eh, havia d'abandonar el d'unió Esportiva, perquè a més no s'hi deu oferir la possibilitat tampoc d'incrementar el seu contracte, és a dir, de, de renovar amb l'entitat Granota. I a hores d'ara, Manolo, eh, Rodas és una possibilitat que estudia l'Eibar per incorporar-la de cara a reforçar la seva defensa després de l'eixida del futbolista del Sira, eh, Alventosa, canvi d'un conjunt de la, de la segona divisió anglesa. Per tant, Manolo, últimes hores de rodes eh, en el Llevant Unió Esportiva. Podria eixir ja en direcció al, a l'Eibar, que estudia la seva incorporació. Necessita un central. Rodas ha sigut eh, oferit. De moment l'Eibar no ha descartat la possibilitat de, de Rodas, però bueno, tampoc eh, eh, la confirma. I ja veurem què és el que corre amb, amb Rodas, però evidentment Manolo no compta per a, per a Lucas Alcaraz i ha de buscar-se acomodo en altre, en altre club. Ràpidament, altre nom. Sergi Pirri, ¿qué me contás este futbolista? Pues es un futbolista, ahora es d'ara, Manolo, que milita en el Numancia, uh mhm. -huh. que està en segona divisió, que porta 18 partits, que és titular indiscutible, que ha fet 10 gols en la segona eh, divisió, i que ahora es d'ara, independentment de que el Levante està a punto de tancar, quan se solucione tots els aspectos trámites eh, burocràtics de, de Uche amb el seu club, és algo uh mhm. -huh. que ha de solucionar el futbolista i que encara no, mm, no ho ha fet, amb el llevant d'Unió Esportiva no hi ha cap tipus de, de problema, però abans ha de solucionar este assumpte eh, Uche, uh -huh. pues independentment de que el Llevan va incorporar Uche per a la seva davantera, Manolo, no se descartaria tampoc incorporar un altre davanter sobre la taula del Llevant Unió Esportiva està la possibilitat d'incorporar Sergi Enric, que és un futbolista que està eh, valorat per la direcció esportiva del Llevant Unió Esportiva. Parlem o sentim a Rubén que ha parlat el dia d'avui? Sí, ja parla de la sanció uh -huh. al respecte de David Navarro i de lo que suposa per a l'equip. Yo creo que David, pues evidentemente es, es, una expulsión que, que, nos perjudicó, pero que tampoco podemos estar pensando en, en, que, en, esa expulsión, ¿no? Yo creo que hay que olvidar de alguna forma. Eh, si tiene que cumplir algún partido lo cumplirá, pero yo creo que, que, tenemos que pensar ya en, el el real y sobre todo en que, en que necesitamos también a David y a todos los componentes del equipo. Rubén, se le pregunta para la situación del equipo que a ser muy complicada. El futbolista ha llançat un optimismo no Manolo digo que la dinámica actual es eh, mejor que la de semanas en eh, enrere y que el equipo puede pot de esa situación Claro, evidentemente ha sido un comienzo difícil por todo el cambio de entrenador y tal, pero, pero yo creo que estamos ya cogiendo una línea que, bueno, que, yo creo que es la, la adecuada, no es la buena y yo creo que en ganar dos partidos casi que te pones eh, con el, como tú has dicho, el el, el duodécimo y, es, evidente que estamos ahí, ¿no? Que, vamos a estar hasta el final luchando, evidentemente, pero y que es lo, importante y lo que tenemos que, tener consciente que, unidos, eh, partido a partido, como, necesitamos, ¿no? Esos tres puntos cada partido, eh, vamos a estar ahí luchando. Molt Folgado, gracias Un player. El plaer El, que no han Will avui el plaer de la Foteta, que en principio acudieron a una festa y el he cara. Juanma Romero, qué tal? Bona Hola, buenas noches, Manolo. Derrota contra el Asesov Pioiesti de Romania, 87-92. El conjunt romanès que perdia este matí el seu millor jugador, el base d'Ibraon, Brown, que s'ha desvinculat del conjunt romanès, i tot i aixina li ha guanyat al València Bàsquet, que ha donat una paupèrrima imatge. Sí, y sobre todo lo peor no ha sido por aspectos eh, tácticos, que también es verdad que ha habido algunos, sobre todo una vez más el tema del rebote o, la intensidad defensiva, pero bueno, yo creo que hoy sobre todo el problema del equipo ha sido la falta de, deseo, ¿no? Hoy no ha estado metido en el choque durante eh, ningún minuto, eh, de hecho, bueno, solo ha estado ganando el partido durante la primera parte con ventajas máximas de cuatro puntos en el primer cuarto y para usted de, contar, y el CSU con, con lo justito, con un equipo muy, muy acomodado en este caso en un triángulo con Ruskauskas, con Hayes y también con la aportación de, de jugadores eh, sin apenas renombre internacional, pues bueno, han, sido mejores que el Valencia Basket y han conseguido una victoria muy justa que deja ahora mismo al equipo valenciano en una situación complicada en Europa porque ahora mismo está obligado por lo menos a ganar un partido lejos del pabellón de la Fuente de San Luis. Juanma, le he sentido al entrenador que el equipo ho a volgut pero no ha pogut. O entenc un equipo gran, pero davant de la Pioyesti. Qué vos que te diga? Me suena molta excusa. Sí, sí, yo creo que, evidentemente, ¿no? Eh, es también lo que se ha trasladado en la pista, ¿no? Eh, ha dicho también, entre otras cosas, que ha faltado calidad eh, en el partido, que, al equipo, sobre todo en ciertas fases y sobre todo en el juego interior, le ha faltado esa calidad y ese talento para, superar al, al Asesor, pero evidentemente llamó la atención porque enfrente no había un equipo de renombre, sino todo lo contrario, ¿no? Con todo el respeto para el conjunto rumano, pero bueno, era un equipo hoy ganado con rotundidad, con claridad y para haberle superado en todos los aspectos, pero al final se ha demostrado que en el deporte el que no está alerta y el que no está al 100%, pues cualquier equipo te puede ganar y hoy el Valencia Vázquez se ha llevado yo creo que una auténtica bofetada, ¿no? A nivel deportivo y además lo que más duele en casa, ¿no? Ante una afición que al final hay quien ha silbado, pero yo creo que lo peor ha sido el silencio, ¿no? El silencio que ha reinado en el pabellón de la Fuente de San Luis cuando se ha acabado el, partido. Muy rápidamente, Juanma, que ya estamos en el 12. Perilla per a después de derrota tan ignominiosa como la de hoy. Bueno, yo creo que ahora mismo no, ¿no? Hay tranquilidad en este, en este asunto. Eh, veremos también la concatenación o lo que lleva esta, esta derrota. Ahora hay partido de liga el próximo sábado de nuevo en casa frente a Murcia, que creo que es importante para el equipo y también, por qué no decirlo, para, para el futuro de, de Perasovic. Pero bueno, yo creo que ahora mismo eh, no se plantea este tipo de medidas. ¿no? De hecho, se confía en que esa llegada del pivot, que todavía falta por reforzar a la plantilla, reactive un poco el ánimo de, del equipo, incluso a nivel de club y por supuesto también a nivel de, de afición. Y esa es la solución a corto plazo. Evidentemente, si esta situación se prolonga mucho, pues eh, habría que tomar medidas y ahora el equipo, bueno, afronta el duelo frente a Murcia y luego, ojo al reto, va a tener cuatro partidos seguidos lejos de la Fonteta, dos en la Eurocup, donde como decíamos al menos está obligado a ganar uno, y también dos en Liga, donde evidentemente el equipo también tiene que mejorar sus prestaciones. Gracias Juanma, Buenas Un abrazo, buenas noches. rápidamente a la tertulia, venga. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 i 2 minuts. Avui, eh, el bàsquet ja m'ha menjat una miqueta de temps, però clar, després del eh, paperot avui de València Bàsquet no hi havia més remei que dedicar una miqueta més de temps al Cotxum <coughs> valencià que avui no ha donat la seua millor cara, però estem així per a xerrar de futbol molt detingudament, fonamentalment del València. Sabeu, estàs a tertúlia Después 97 nit, que hoy arranca a menos nostre de Superdeporte, Rafa Marín. Hola, Rafa. Bona nit, Pablo. Com, com estàs? el frío pasa factura. El frío pasa factura, eh? Un poquito. Días desagradables. Ah, pero bueno, estamos aquí calentitos, bien. Yo es que soy de de que la gente ay, ¿quién de ganas de caribe y Yo no, yo tengo ganas de calor. Yo soy de, yo soy de Stew, de llum, de mediterráneo puri, ¿no? Un término medio, pero aquí se está, se está genial y en buena compañía. Fantástico se acompaña de Pablo Leiva. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues eh, listo para empezar una ¿Has visto muy mucha Copa de África? He visto los dos partidos. He visto los dos partidos y casualmente el que ha quedado empate a cero ha sido el, más interesante. ¿El de Iván Salvador? El de Guinea Ecuatorial. Sí, señor. Sí, sí, sí, pero le ha salido mal el resultado del segundo partido, no le ha venido nada bien. No, exactamente. ¿Qué tal ha estado el Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Eh, tanto él como Senoboa son los dos jugadores que más eh, intención le ponen al equipo y pero no, no estado acertado y era pues eh, el día para ganar el partido y llegar al último encuentro contra Gabón pues pudiendo hacer un biscoto. Pero al final ni una cosa ni ganando tú y encima Gabón, que era la favorita del grupo, pues ha, acabado perdiendo contra tal como Escúchame, yo que también en biscotos en la Copa de África, ahora no va a plegar. Donde más hay. ah, no, venían. Donde, más hay, si no ponte el vídeo del partido de Costa de Marfil, el último del partido de fase de grupos. ay madre Eh, sabes que una de las Grandes eliminaciones de la equipa africa Algeria en el 82 o 20, pero un biscoto, Pero entre Austria y Alemania en Gijón, empat a 0 a més un, un biscotó eh, lamentable d'aixòs que se notava des de ja abans de començar que, bueno arriba una miqueta per tirar fora, no? No, no, no, no, no no passaven des mig del camp, Alemanya i Àustria va ser una cosa eh, escandalosa i avui s'incorpora i estic molt content que s'incorpore un bon amic i company eh, poquet a poquet el projecte va, va creixent, com diuen els nostres eh, números en l'EGM com diuen les descàrregues de podcast, eh, cada cada setmana en el futbol i cada eh, programa eh, en cada nit, de dilluns a divendres, i com deia, poquet a poquet hi ha gent que va afegir este projecte que continua tenint les portes obertes cada dia. I, com deia, estic molt content de rebre un company, el coneixedor segur, ha estat en primera línia de combat i ha seguit durant molts anys la formació primer del València Club de Futbol, en època més d'haurada del club, i després del València Bàsquet des de Canal Televisió Valenciana, i és el com company, el excompany de la redacció d'Esports, Xavi Mercader. Hola, Xavi, què tal? Què tal, Manolo? Bona nit. És eh, un plaer que estiguem amb nosaltres per a debatre, per a parlar, per a xerrar una miqueta de, de futbol i d'esport, que és el que ens agrada a tots. No, el plaer és, eh, per a mi és, és un gust estar així i anem a xerrar perquè anem a xerrar suposa per a començar del, del València però vingui de la, de la fonteta Ves que calentet, en la, no? En Ves la, calentet en la debacle de València Bàsquet i em pareix que demà que és un dia festiu a la ciutat de València tambors de guerra en la, en la fonteta per lo que he pogut parlar després del, del partit eh, em sembla que van haver decisions eh, importants, molt importants eh, Perilla el cap de l'entrenador perill el cap de l'entrador i abans del dia 27 que conclou el termini de l'Eurocup van a fitxar sí o sí a un, a un pivot. Sí, això estava, això estava clar que tenien que fitxar, el problema era saber si duien un temporero o duien un jugador que ja els aportarà fins a final de temporada perquè hi havia, eh, evidentment, problemes en el joc interior de l'equip. Sí, sí, pues la idea és eh, fitxar un jugador fins a final de la temporada uh mhm. -huh i en quant al tècnic pues, perilla sobretot després de la roda de premsa que hem assistit avui a un Pere Sovillà absolutament de, derrotat eh, i pràcticament tirant la, la tovallola però bé, això ja ho hem parlat. Perfecte. Eh, eh, vos deia, tenim dos preguntes en el arraba esports 97, que és el nostre Twitter, arraba esports 97. Uno, eh, com fer competitiu l'equip el diumenge davant la baixa de lateral dret, que és Barragán, en, que no és que Barragán sigui Maradona, però és el lateral dret titular del València, i hi ha que veure com se reestructura l'equip. Ara vos contaré el que ens ha contat Folgado de l'entrenament de Esprada, que mai ha estat una miqueta descol·locat, jo no sé si a vosaltres també, ara ho comentarem tranquil·lament, i també vos recorde que continua oberta la enquesta de la primera volta del València de Futbol, 12 preguntes per a que pugueu posar nota als jugadors en un, al millor jugador, al pitjor al millor partit, al pitjor partit, la millor virtut de l'equip la pitjor, eh, el pitjor defecte de l'equip, tot això té una enquesta de 12 preguntes que la acabem de retuitejar ara en el arroba esports 97 nit, per a que eh, si encara no ho vau fer perquè esteu participant de manera massiva, tenim un treball per a dilluns que avui tindré finalment eh, tots els resultats de l'enquesta tancats, eh, però però, però eh, com deia, eh, la teniu encara per si encara no heu participat que pugueu, que pugueu fer-ho. Bueno, senyors, eh, a mi el que sí, abans d'entrar en el tema de, del possible eh, 11 per a diumenge, que està clar és que el partit de diumenge agarra una transcendència especial tenint en compte eh, que el València no té altra competició i que eh, ara mateix estàvem folgat jo parlant mentre sonava algun tall pues, mirant eh, per la tele mirant la Copa del Rei per la tele desgraciadament per la tele pues encara cou més el que va passar la setmana passada eh, fa aproximadament una setmana a Cornellà per tant eh, amb només una competició, partits com el del diumenge són, vamos, prioritaris no. Lo següent el de València de Futbol, que estic sentint molt de no, no és decisiu, no, no és decisiu. Escolta, sí, sí és decisiu, entre altres coses, perquè igualtat de punts, guanyant el gol a Veraix, que se decidís el diumenge, te pot servir o no per estar en Champions. Mireu si és decisiu. Sí, yo creo que es además un auténtico partidazo. por la rivalidad que hay entre los dos clubes, eh, entre los dos equipos en los últimos ¿Y Eh, después de Madrid y Barcelona, no sé hasta qué punto, incluso en Mestalla, el Sevilla es el rival al que se va a esperar con más ganas. Eso una cosa. Y luego la otra, la realidad deportiva el Sevilla es ahora mismo el rival directísimo del, del, Valencia para los puestos de Liga de Campeones. Una clasificación además que está apretadísima arriba eh, en esta liga en la que ha desaparecido la clase media, lo comentábamos el otro día en el Super Murciélago, que el Valencia con, unos, con una puntuación notable, alta, está fuera de los cuatro primeros y precisamente uno de los motivos es que el Sevilla ha terminado colándose ahí. Un Sevilla que, pese a una Emery, tiene un auténtico plantillón y, a mí me parece un, rival pero que pero que muy serio quizás incluso con una plantilla no sé si un puntito por encima de la del de la del Valencia Mm, no tanto por nombre de jugadores como por engranaje. Creo que el Sevilla sí que está un poquito más engranado. que el Sevilla equipo que el Valencia. equipo. A partir de ahí creo que es un, un auténtico partidazo y, una vara de medir, eh, para medirle el aceite al Valencia, eh, yo creo que la, mejor. Y si no es con victoria, eh, el panorama incluso se puede volver un poquito torcido. yo, yo hablaba esta mañana precisamente de que El partido ante el Sevilla, además eh, de ser una final, no me creo el discurso de varios jugadores que han dicho que no es decisivo. Yo creo que es, además de decisivo... Es si que... és així, algú els ha de fer lo que va significar per l'afició del València l'any passat el Golden Via. Vull dir, més, jo sé que molta gent està esperant eh, la megua cançó de més èxit, no? Que, que agarre mm. un all el salandege i el volteche i tal. Per a mi un all és passat. Mm. Ho dic. I a més, en cada crítica que jo he fet, sobretot en xarxes socials, en Twitter, a Unai, més que una crítica a l'entrenador que per a mi ja és passat, és una crítica a aquells que li paren riure totes les gràcies durant 4 anys i li valen justificar tot. És més als voceros any que al propi Unai. Val? Dit això, jo d'Unai tinc la meva referència o la meva opinió com a personatge i després està com a entrenador. Jo crec que l'Unai del Sevilla és millor que l'Unai del València. Sí, de hecho es que, que toma mejores decisiones continua, en los cambios. Continúa siguiendo un entrenador que yo no ficharía mai, porque ya cosas coses que li van acompañar toda la vida, pero cree que ha evolucionado com entrenador y que ha evolucionado, entre altres coses, a base de galtais, a base de, una, eh, de quatre meses caóticos en Moscú d'on el tiraren a patades i una primera temporada en el Sevilla que va a ser nove, que no va a ser capaz, que pasa es que li va pasar lo que no pasa mai que es que la UEFA descalifica dos equips acaba d'entrar en la UEFA, acaba passant lo que acaba passant ¿vale? Eh, pero a mí lo de d'Unai eh, és lo de menys quan deia la, la meva impressió com a persona la tinc clara me referia a la manera de celebrar jo no critique que un eix celebrar el gol d'envia i, que, i que el celebrar efusivament no ho critique és el gol que li canvia la vida com a entrenador sí que critique que tenint un ensignador i brillants n'hi ha límits en la vida i que en aquesta celebració hi havia molt de revanchisme per part d'una afició que no havia sigut tan dur el que que Unai en les coses per les que jo no fitxaria mai comporta la seua, el seu estil personal com a persona i ahir la història de no en valoren que ja la va traure en València i fa 8 dies estava traguent en Sevilla i el diumenge va causar que l'afició li cantara al seu favor i tal igual va amb ell val? per això t'he dit que jo és un entrenador que no fitxaria mai però més enllà de la figura d'un any està el que va significar per a l'afició el gol d'enviar, que és on anava jo i, on, i d'on partia. Aquest gol li va trencar a la gent per mig. Jo vaig veure gent plorant feia anys que no veia en l'estadi de Mestalla. I per això dic que algú ha de fer arribar als jugadors i dir, senyors, no podem dir que este partit no és decisiu, perquè encara que no ho siga, de cara a la nostra afició hem d'eixir de cara als micròfons i de, i, i de cara a ells, perquè al, fi, al cap i a la fi els micròfons són els que duen la veu dels futbolistes a l'afició, i dir que anem a, anem a entrar al camp a deixar-se-ho tot. Mira, és el no, no. que va esperar de nosaltres la nostra afició, com deia eh, abans Rafa, en un partit en què la rivalitat que hi ha entre València Sevilla és ara mateix de les més grans de la Lliga Espanyola. Jo crec que per a mi és el, el partit dels partits. És a dir, eh, només queden de 9 jornades de competició, per Mestalla ja ha passat el Barça, ha passat el Real Madrid, ha passat l'Atleti de Madrid, ha passat l'Atleti de Bilbao, ser l'únic que queda com a rival és el, el Villarreal, com a rival eh, per, a, per a bastar Champions, i és que ara mateix no li queda més al València lamentablement fora d'Europa des de principi de temporada fora de la Copa del Rei després de la garba en Cornellà al Prat eh, una derrota molt dolorosa és que el diumenge Mestalla d'estar a reventar és que per a mi, jo escoltant a Enzo Pérez a mi no me va, no, és que per a despistar són tòpics, és a dir, no pot dir Enzo Pérez que no és una final si el València per contra el Sevilla ho dic, ui, així, el València està fora de Champions jo ho pense com ho dic i sé que molta gent en el vestidor valencianista pensa exactament el mateix jo és que no sé en qui se vol enganyar per a mi sí que és una final és que guanyar-li el Sevilla en canvi també t'he de dir eh, que tens més d'un 75% de possibilitats de jugar Champions i quin partit més important queda en Mestalla? i damunt en tota la rivalitat que tenim en el Sevilla. Per a mi és el partit dels partits. És que n'hi ha, ha un, un, un tema del qual jo parlava abans, eh, que és el calendari del València en la segona volta. Anem a fer una pausa obligatòria per a la públic i en tornar, per lo que dia Xavi, ja que remarcar a on té canal el València en la segona volta i d'on partit el València en la segona volta. Eh, fem una pausa i amb Rafa, amb Pablo i amb Xavi Mercader fins a l'hora de la matinada. Us recordem així a Esports 95 nit en la 97.7 ràdio. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. Todos sin IVA. Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. El diumenge, la batalla por la Champions es juga a la 97.7 Radio. punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit. El teu equip. La teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, pues eh, continuem en eh, Esports 97 NIT i dèiem el calendari del València, per lo que parlava eh, Xavi Mercader, el València en la segona volta partís jornada 1 de la segona volta, o sigui, sea, comença el diumenge a les 9 de la nit, comença la segona volta per al València, val? contra el Sevilla. I ahí té un punt menys que el Sevilla, val? i un partit menys que el Sevilla val? O sigui, el Sevilla té un punt més que el València i un partit menys i a més a més el València té que anar al Bernabéu al Camp Nou, al Calderón a Samamés i a Màlaga que són els cinc camps eh, que estan més a dalt ara mateix eh, no, si se vol Eh, San Mamés, pero es un estadi que a se le mm. traganta, que se se... setat en los San Mamés. A mí este Valencia eh. me da muchísimas garantías en ese tipo de partidos. Eh, la lectura es que es un calendario muy duro, pero lo cierto es que en la primera vuelta el Valencia, su mejor comportamiento ha sido contra los equipos de arriba. Por eso no tengo ninguna duda que pese a que el mensaje, estoy de acuerdo con, con Xavi, que debería de ser un poquito más agresivo eh, por parte del, vestuario y del, y del, y del club, eh, estoy seguro de que el Valencia va a competir 100% contra el Sevilla y que va a hacer un gran partido. Y además se junta que el Sevilla de Unai continúa teniendo el mismo problema que tenía el Valencia de Unai. Y es que es en esos partidos donde, donde patina. Eh, creo que todo esto forma un contexto que hay que tener también muy en cuenta para, para, este, para este partido. ¿Es una final? sí, pero es una final yo creo que más en cuanto, bueno, estamos todos de acuerdo, más en sensaciones, no, no creo que los puntos ahora mismo sean vitales, teniendo toda la segunda vuelta aún por delante, si bien es cierto que arriba se falla, se falla poco, pero en cuanto a sensaciones sí que vendría muy bien eh, que la gente saliese de Mestalla viendo a su equipo ganar y además hacerlo de una manera convincente ante un entrenador además al que tantísimas ganas se le tiene y que <laughs> tengo que decir porque antes me estaba mordiendo la lengua mientras hablaba Manolo, que es que Unai estuvo a puntito de ir a la calle la temporada pasada, mm. si lo recordáis. Dos voltes. Y es que yo dos, además... Dos voltes. Una, una, en Pedre, perdona, una en Pedre en Mestalla que se fica al Sevilla Cuer amb una inversió que havia fet de 60 milions d'euros, que ningú oblida tampoc, val? i eh, és el dia en què l'agarra Monchi, el centre diu saca de la milonga de ficar a Rakitic on el fiques, mm. fica-lo davant fica-li dos migcampistes per darrere per a que treballen per a d'ell i deixa de fer experiments i Unai traga tira endavant i dis fenomenal I es confica fica que, que és a Carrizo i envia per davant mm. de la mm. línia de 4 i per darrere de, de... i la segona si Unai palma la semifinal que la tenia palmada el Mestallà estava Caparrós esperant Y, y Rafa ho sabrà. Claro, es que Caparrós estava esperant doy... que entrava direct... Eh, Acabava la temporada una any perquè faltaven quatre partits i a, part... i a partir d'ahí anava una any per l'aire i entrava Caparrós. El gol d'enviar li canvia la vida a una any. Doy fe, además, personalmente de ello, <laughs> porque en Valladolid, en el desplazamiento de Liga de la temporada pasada, Kiko Catalán, el presidente del Levante, coge a Joaquín Caparrós por banda. Eh, había, se había publicado aquellos días en Sevilla que había una reunión del presidente mm. con Caparrós para ya dejarlo todo claro. Kiko cogió a Joaquín por banda. mostró ¿qué hay? Y Caparrós le contestó abiertamente, mira, si el Sevilla viene por mí, yo me voy. Lo que pasa es que después a ahí, se le apareció la Virgen y todos los santos y pasó lo que pasó. Y, ese gol de Envía que tanto daño hizo aquí, pues fíjate él donde lo dejó que hay que reconocer que el Sevilla de ahora es mucho mejor que el de la temporada pasada también. Sí, sí, también, cierto Yo, no lleve... Eh, la gente piensa que, yo tengo una creguada personal eh, a l'entrevés sí, perquè quan un tio toca dos voltes eh, a, a on treballes a veure si te tallen el cap sí que hi ha una creuada personal de l'entrenador contra el periodista, cosa que va córrer eh, però el ben cert és que a mi m'ha igual, vull dir mm, per a mi un com deia, és passat i jo no, no tinc per què no reconèixer els mèrits, jo crec, i ho he dit que este Unai és millor que l'Unai que passa per València i crec que el Sevilla té, a hores d'ara un equip més ensamblat, més equip del que té a hores d'ara el València Es verdad que Nuno es el primer año Y en el caso de Unai es el tercer que es un mundo muy importante. El Sevilla de este año era un bloque que sí, ha movido piezas, han llegado Denis Suárez, ha llegado Deulofeu, ha cambiado la defensa, se le fue Facio, pero hay que recordar que no han cambiado tantas piezas. El Valencia cambió más de 13 jugadores, hizo 30 transacciones en verano. Al fin y al cabo tienes que crear un proyecto de la nada. y yo creo que que, como bien decía, eh, como bien comentaba antes, el, el, Valencia, el calendario de la segunda vuelta, eh, tiene que viajar a los campos más complicados y ahora creo que, que te venga a ti el Sevilla a tu campo, en el partido en el que le puedes adelantar el Liga, no me creo, como hemos dicho, que no sea una final. Porque es que eh, estamos dando por hecho que sí, que el Sevilla tiene un partido menos, que es en el Bernabéu, que lo perderá, supuestamente, pero, pero es un partido. que te, que te puede mm. sacar tres puntos más. Es que este partido hay que ganarlo sí o sí, porque si te ganan son cuatro puntos y comenzar una vuelta con cuatro puntos por detrás de tu máximo rival es tener una batalla muy, muy perdida ya desde el inicio que luego puedes remontarla. Pero yo es que no, no me creo el discurso. Eh, el, el Sevilla en ataque tiene jugadores que te pueden hacer daño en cualquier momento. Y la defensa del Valencia en, los últimos partidos, sí que es verdad que el, Valencia de inicio de temporada lo que mejor tenía era la defensa, pero es que no está ofreciendo ninguna seguridad los últimos tres partidos. El día de Vigo no ofreció ninguna seguridad, el día del Español en Copa y en Cornella sí que es cierto que el partido dura 15 minutos, pero tampoco ofrece ninguna seguridad. O sea, hay que salir con la tensión del Madrid. Desde el partido de Mestalla del Madrid el Valencia dejó de ser Valencia. Sobre todo, el Valencia está frente a alguna cosa que a mí me descuadra a Cuando el Valencia estaba tan entre Valencia en los primeros jornadas y CDM es que les de esa pelota parada, en defensa y en ataque este equipo se ve uh, de ir per pedisample era, para mí eh, eh, inconcebible que a Tomer Gemed, el avancer de la Almería el marcador en escorra es André Gómez. Mm. No es André Gómez el tipo que ha de marcar a tomar Gemed per l'amor de Déu, per això a voltes te descol·loca molt este València eh, jo estava preguntant també i és la pregunta que estem fent en el Twitter com pal·liar la baixa el diumenge de, de Barragán no perquè Barragán sigui Cafú si més no perquè era el titular i de moment el suplent que es Cancelo sabem les condicions que té molt bé cap endavant perill en la seva esquena és aixina d'esquemàtic de, de però de senzill i s'han preguntant el què fer per a que l'equip sigui competitiu si heu sentit la primera mitja hora del programa i si demà compreu el superreporte la informació d'Andrés García veureu com el que tots pensàvem en un principi que és va tornar als tres centrals dos carrilers, tripleta en el mig i dos d'alt de moment avui la primera nyanyera se l'ha mandut perquè segons com vos deia ens ha contat Folgado en la primera mitja hora del programa i demà amb tot luxe de detalls en Superdeporte contra Andrés García avui no està desplada en la sessió de preparatòria ha tornat a assajar amb el mateix sistema que va emplar davant de l'Almeria 4-1-4-1 defensa de 4 darrere, Cancelo i Gallanes laterals eh, Otamendi Mustafi Otamendi torna al centre Jaifugo per davant línia de 4 amb Rodrigo a la dreta Andrea a l'esquerra Parejo i Enzo en el mig i d'alta Álvaro Negredo això és el que s'ha fet avui mm. és lo definitiu encara que tres sesiones. ¿Quinto cambio de sistema en, seis partidos? Porque es que el, equipo tiene que estar... O sea, yo soy jugador del Valencia ahora mismo. Y no sabría, que, y no sabría ni cómo me Cada partido me cambian de posición, cada partido me cambian de esquema, me, cambian la zona, al final, la zona de acción de un futbolista tienes que un automatismo muy importante, o sea, no, no tenemos que olvidar eso. Eh, perdón, Nuno día principio de la temporada comparado a de las rutines. Es que yo, a ver, yo estoy de acuerdo en que un entrenador que se empecina con un sistema es malo. Sí, yo mí para para A mi entrenador que tiene varios sistemas, eh, com a recursos, pero partiendo uno va pero Y uno y no y no del entrenador que está cada tres partidos cambiando. Y tú, André, ¿Os lo imagináis todo el partido, los 90 minutos en la banda izquierda? No, es que André en el partido de Vigo va, a hacer un partido... va, a hacer un partido pro dolent. Eh, L'altre dia també eh, eh fins que va a el, el... Bueno, fins que el van a cambiar realmente. Es que André no, no, va a fer... que el van a cambiar, que André no, no va hacer un buen partido. Y respecto al sistema que dies, es que yo no sé, porque a mí ho también també súper es és yo no tenía molcar de verdad, cuando comenzaba el partido contra Almería, si realmente juegan un rombo un Javi Fuego perdarrere eh, per darrere, eh, més escorat a André, més escorat a la dreta Parejo, eh, mm, eh, Después una miqueta més de Altenzo y Rodrigo Y Rodrigo y Alcácer dalt, o, o, a exactament... Avui titular agarrarle el yoga. a, Y Rodrigo per la derecha, no? Sí. Y Rodrigo per la dreta. A mí, el que realmente me da una molta por Y voy a de y Y ojalá me porque porque que levis defensivamente és Joao Cancelo. Joao Cancelo, el problema que té és que jo l'he vist en un sistema de, també en tres centrals, per exemple, el partit contra l'Espanyol, i va fer un partit en atac eh, prou bo, però en defensa va ser un desastre. Sí. Però va ser un desastre perquè ell mateix ho reconeix, i a mi quan un jugador me diu que està parlant en Nuno perquè ell mm. reconeix que té mancances tàctiques i que a poc a poc eh, té que suplir les mancances és que el, di, el diumenge te pot aparèixer per ahir Reyes, Reyes. te pot aparèixer d'Europeu el, el Sevilla eh, per ahir ataca amb Reyes és que a mi que és la por que me dona a, mi. a, a, a mi la por és jo Cancelo com tu has dit molt bé jo Cancelo en defensa és a dir tant en un sistema de tres centrals i dos carrilers com en el sistema de quatre però és que no hi ha un altre anem a creuar els dits però a mi el que em <laughs> dóna por és que jugue Cancelo, perquè defensivament pues no està ara en atac. L'altre dia estigué sensacional. No, però no, per què? No, perquè no, l'Almeria no va passar del mig del camp. El València, el dia de l'Almeria, comença a desatascar-se per les arribades sí, per sí. banda de Jo Cancelo. A partir d'ahí comença a obrir el camp, comença a entrar més en joc també en Gallà, que és qui acaba servint del valor del 3 a 2, comencen a aparèixer més per el mig Enzo i sobretot Dani Parejo, a partir de que Cancelo comença ja a percutir quasi diria que en jugades individuals per banda dreta perquè llits bé els huecos que hi havia en la defensa de l'Almeria entravés entre dos o tres però, Manolo, però hi ha una diferència tu vas veure l'any passat en el partit Europa League crec que, te, crec que tingui que jugar per una lesió pràcticament des del principi Gallà Gallà, en 19 Wines quan començava, sí, sí. i va fer un partit espectacular. No si, no se li va notar res la joventut, i a més és, és un home que té les, les rutines defensives, evidentment... Sí, però de eh, Cancelo, des del primer dia que arriba, ja, ja mos ho diguin a tots. cap va a volver cap enrere li costó una barbaridad entonces yo a partir de ahí ni hay que confiar es que no había un atre pensé en una otra posibilidad que no sea Cancelo, porque Mustafi de lateral y Orban no ho està Mustafi de lateral y Orban yo también a mí, Mustafi no me sí que la han probado de hecho en Alemania yo aquí lo pensaba en él como lateral y, yo, es como lateral o como central yo considero, a mí como lateral me deja muchas dudas es que no, no creo que que pueda hacer frente a un uno contra uno en banda en una carrera con Reyes. es, un, es, un, futbolista que, con una zona de seguridad, con un futbolista como también de al lado y con otro lateral, sí que gestiona mejor el espacio, pero en un uno contra uno directo creo que le cuesta bastante más. Yo, que vengo de la óptica granota, de estar <laughs> todos los días viendo los entrenamientos y los partidos, eh, lo cierto es que alucino con que el debate sea el lateral derecho del, del Valencia. Está Sinceramente, sí. Eh, Rafa. Eh, bendito problema que, sea, porque estamos hablando además de un, del jugador que el otro día más gustó al público en, en Mestalla. A mí muchos mm. aficionados me lo han comentado durante la semana, que acabaron encantados con él. Que, las espaldas hay que cubrírselas bien, pues para eso está Otamendi, ¿no? Que, que vuelve al equipo. Al final sí que es verdad que en uno eh, lo que transmite es que sigue buscando la fórmula porque no, todavía no la ha encontrado y, está dándole vueltas a los sistemas y al final está bien que tampoco se empecine en una cosa que no funciona. Me parece bien que trabaje. En la jornada 20. Sí, pero bueno, también estabas eh, reconociendo tú al principio que han habido más de 30 transacciones este, este verano. Posiblemente en el Valencia empezó a funcionar demasiado bien y después se le vieron, ah, se le vieron otras carencias. No me parece a mí, o no me desagrada sí que es cierto lo que, tanto cambio de sistema puede marear a los futbolistas. También es verdad que los futbolistas de primera división se les supone que tienen una cultura táctica y cintura para, para saber acoplarse. Mm, de todas maneras, eh, el 11 que has, que has dicho tú, Manolo, me parece un 11 espectacular juegue con tres centrales o juega con el 4-1-4-1. Un 11 además que no tiene nada que envidiar al, al Sevilla. Mm. insisto, es que mm, le tengo mucha fe a ese partido porque creo que el Valencia va a marcarse un partidazo irracionalmente, pero lo pienso, es una sensación sensació. ese es el que pasa, Rafa? Que yo creo que parlem de lateral dret perquè de principi de temporada el equipàs, quanta jugadors, quanta inversió eh, que ha fet el València, en tots els aficionats, en molta gent, l'únic dubte, l'únic dubte que es manté des del principi és en el lateral dret, perquè inclús Barragán... I el mig centre defensiu. Eh, i el micentre defensiu perquè, bueno, ara ha arribat Enzo Pérez que, que ja veurem on el col·loquem perquè mm de moment no té una situació clara i el micentre defensiu correcte però el lateral dret és un, és un, és un joc que, bueno, evidentment per lo de Joao Pereira que saben que no, que no compta pues en Barragán hi ha molts dubtes. Ara està el tema de Cancelo, és en l'únic lloc on, on, on hi ha dubtes perquè, perquè mm, vegem que no n'hi ha un rendiment eh, adequat a lo que hi ha en la resta de, de posicions on a més n'hi ha possibilitat de variació uh mhm. -huh. i no hi ha en ixe lateral dret. Me vas a permetre eh, una maldat, val? I, i jo a voltes he sigut dur en Barragán, m'ho reconec, eh? Sí, ara anem a la, a la Pulla, duro. Eh, jo crec que n'hi ha dubtes en lateral dret perquè a voltes tots l'aficionat, el periodista, estereotipem. Però si tu agarres... Sí. Imagina que poguérem esborrar-te la samarreta i el rostre i tu veres a un lateral dret en el rendiment de Barragán en l'altre equip, t'agradaria. Jo crec que a Barragán no se li ha fet justícia en este últim mes el nivell que havia alcançat fins a lesionar-se en el València Club de Futbol. Tu saps a Barragán que el penalitza el tema de les entrades. És eh, el punt si Barragán s'entrara la, en la mitat el 50% de lo que se entra Barragán no ni hauria cap dubte. Com que el 10% bien ya sobra, eh? La famosa frase en, la famosa frase en els, partits que diguem quan, quan l'encala que és cada, perquè cada, defensivament, cada volta que s'entra mor És veritat, perquè para, no, és que defensivament defensivament Barragán no defensa. Mentira! No, no, Barragán defensivament està espectacular. Està molt bé. 12 i 32, encara tenim molts temes per davant i crec que Rafa volia dir alguna cosa. Hem de llegir Twitter, que avui també ve petadíssim per les vostres opinions, tant en el tema del lateral dret com en el tema de l'enquesta que continueu eh, responent. Moltíssimes coses. Així, fins a l'hora de la matinada, junta Rafa Marín y Pablo Oliver, Superdeporte, y junta Xavi Mercader eh, la una de la matinada Sports 97 nit en la 97.7 Radio. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit. El teu equip, la teua ràdio. Sí. 12 y 34 en el Twitter eh, dos preguntas eh, ¿qué hacer para y y la diumenge está que continua eh, Germán diu lo que me jode ver esta noche a Español, Sevilla, Villarreal disfrutando de la, de la Copa eh, sabeu estaba Joan Gui avui yo me he quedado porter en el Getafe Vive, todavía vive, sí. Jonathan. ¿Y? <laughs> Jonathan. ¿Te acuerdas de Jonathan? Sí. Sí. que va filmar algun gloriós episodi en el pàrquing de la ciutat esportiva de Paterna eh, i algun també en la ciutat esportiva d'Albacete eh, algun dia a, algun dia dedicarem la tertúlia cada setmana que no haig futbol quan s'ha acabat la lliga dedicarem la, la tertúlia a expedients X del món del, del futbol muy joven todavía eh Sí, 30... Estaba retirat del futbol amb 26 tacos, el recupera Quique Hernández. Y, Sí, y le, ha y la vida, ¿eh? Le ha donado la vida. Para Palmino Pastor, siempre estamos igual, haciendo alineaciones, quién no sabe, ¿no? Si yo no alineaciones Yo de mal en la gent que faría? Eh, a mí si la alineación la que perder uno César, eh, poniéndoles un vídeo con la celebración de Unai el año pasado. Luis Ponce, ...en unos inventaron un sistema revolucionario on jugaremos sense carrilers. José diu, yo volvería al 3-5-2, estuve en Mestalla el sábado y cancela ofensivamente brutal. Yo apuesto por el 3-5-2 Amund, Sí, no, sí, ofensivamente brutal. El problema es Valencia valencia Collonut fent-los consiente del que ya en joc. La cualidad de jugadors es indudable... si se n'apertotes, sense dubtes. Eh, Valencia diu, alineando un 4-3-3 con Alves Cancelo, también dimos Figalla, Enzo Pérez, André Gómez, Parejo, Rodrigo Negredo y Alcácer. Mm, Raúl Gil dice, a mí también me gustó Cancelo, lo veo genial en ataque, va para crack. Eh, diu eh, Juan Palomino es muy fácil o convoques a Joao Pereira y puedes titular a Joao Cancelo o te la a Cancelo a soles, no ni a mes Mar Ferrus, tres entradas amb Gallé y Cancelo les desde al Rodrigo y Negredo y que la afición cree un ambiente amb estalla espectacular eh, José de VCF diu jugó muy bien y con los tres detrás de él y Gallas son puñales. Se va a comer a Barragán. Dicho queda, Jesús López, que en uno se guarde el orgullo, el orgullo sea juicioso y saque a Joao Pereira. Contra el Sevilla nos jugamos la Champions. No es que no conté a Joao Pereira, es que este Mati la del del entrenamiento. Mm. Eh, no se especialmente que voy a lo porque este mes 10 finales de, que se hecho la lectura. como este mes 10 finales de mercat i no així encara està forçant la web està incòmode no, el que va ser com eh, jo no compta per a específics mm, no eh, entra en la resta de companys situació que per exemple aquest estiu passava amb Elder i amb Vanega quan eh, anava a fer els pacífics amb els jugadors que no comptava els, els enviaven un altre camp per a mm. eh, entrenar específics amb els que comptin i amb els que van estar més eh, per exemple a veure opinions que arriben Ei, Pujades diu l'equip és competitiu diumenge fica qui fiqui serà molt tots recordem l'eliminació de la temporada passada i és l'actitud Eh, Forever VCF dice, claro que sí, a Joao, pero a Joao Cancelo, escándalo contra la Almería, pero ella está fuera de ritmo. Eh, Moisés García dice, muy fácil, Cancelo dio la talla el otro día, alucino con la gente que sigue hablando de Pereira, futuro balón de oro, va hombre. Eh, Volte diu queda un de equips y es dos meses complicados es maten en tres, Tristor de copa, a empetar a Valverde o Villarreal, yo soy español. Luis López diu, si salen con la actitud del día del Madrid, seremos muy competitivos. Para sustituir a Barragán, pondría a Cancelo, lo veo enchufado. Eh, Panoràmics diu voleu dir que Barragán li dona un plus de competitivitat al València? Mm, d'equilibri més que de competitivitat <laughs> diria jo eh, ha preguntat José Jus i de Polo Rodrigo en el rombo pues jo te diria que eh, Rodrigo Moreno eh, més eh, per així Murciélago Desperta diu que jugue Cancelo tinc plena confiança en ell el que ha jugat eh, m'ha agradat ...y Javier Villena diu eh, eh, problema n'hi no hi ha un que eh, Cancelo eh, Jorge diu lateral derecho Mustafi y Bezo vuelvan acompañando a Tamendi. O también si se usa el 3-5-2 que ponga Cancelo de Carrero en línea de 5 centrocampistas. Superstes Gallá diu, che, pero ¿quién Reyes? Ni que fuera Gallá. Francisco Gómez diu, ole, Rafa, que paroles que donen confiança i se la moral a qualsevol valencianista. Més punts de vista positius com el d'ell. Eh, I Quique Garrigues diu, recordeu com crítica de Macurro Torres i ahí va estar rendint ese coneixement, igual que Barragán. Pues sí, a Curro se va criticar perquè tenia el problema de que venia a jugar en lateral dret i a substituir a un home molt volgut en l'afició, mm. com era José Nanglomà, però la fi, la realitat, és que Curro Torres és el lateral dret amb millor bagatge de la història del València, que tenia les seues mancances, però que... Entra, un mundial. Eh, mm. Però que en Rafa Benítez no era titular qualsevol, val? I això ja que, ja que reconèixer-ho. Eh, estàvem parlant de, del tema de el lateral dret en efecte i com deia perfectament Rafa, cosa que li ha agradat als oients, allò que Rafa deia, no entenc que el debat siga el, el lateral dret. Eh, eh, no, jo... sí lo entiendo, si lo entiendo. Sí, vale. <laughs> eh, eh, um, el que sí queda clar és que avui ha assajat això que vos dia, eh, 4-1-4-1, com vos he dit, eh, vos ho ha comentat Folgado en la primera mitjana i demà en Super amb Andrés García tindreu tot el luxe de, de detalls. El que passa és que eh, amb tres sessions encara per davant i conegant tant uno, una voltes... és és en l'última sessió o en la penúltima on, on fa l'aposta definitiva perquè jo li he recordat a Folgado que la setmana d'Eibar fins a l'últim dia no va ser... el que passa que ho van veure no s'ho creien ah, ah mm. estarà fent perquè com estem veient-lo a veure si mos despista i resulta que arriba Ipurua te xuen tres centals i l'equip acaba guanyant el partit i jo crec que és el sistema en el qual el València ha tingut més equilibri i que mejor le sienta Cancelo yo creo que es el que mejor le sienta porque con una defensa de tres eh, creo que le cubren mejor sus carencias defensivas. Es que al fin y al cabo, eh, si salimos con una, con una defensa de cuatro, eh, se va a notar más lo que sufre a la espalda que saliendo como carrilero entonces yo eh, yo no tengo ninguna duda de, que el jugador que tiene que, salir al césped es Cancelo. Estoy con, todos los oyentes. Creo que, creo que tanto Cancelo como Gaya, eh, como Carrileros, son futbolistas que te aseguran una buena cantidad de centros para un futbolista como es Negredo, que en el área te remata todo. Y, y ya que salimos al paso con Cancelo y Gaya, creo que el mejor sistema para los dos es el 3-5-2 y el que mejor le sienta a los centrocampistas. Es que al fin y al cabo, este Valencia, la mejor cara la ha tenido cuando ha jugado con tres atrás. A, mí también que me da la impresión Es que eh, la coordinación de este central es buena eh, pero ahí eh, el día del Madrid, por ejemplo Perfectamente Orban se va a encargar de secar Bale <coughs> Perdón la primera parte i Mustafi va fer un marcatge extraordinari sobre Cristiano Ronaldo al qual no li deixa tocar pràcticament la, la pilota i crec que eh, en el moment en què eh, els dos centrals cauen a un costat i a l'altre eh, també en manant en el mig no sé per què, eh, crec que eh, i aquest sistema de 3 és eh, molt més segur jo crec que els tres centrals se troben molt a gust molt còmodes, que a més tenen les ajudes molt mesurades per a que ningú puga fer mal Y que de cara a lo que eh, va a intentar el Sevilla si el diumenge eh, Sevilla, yo estoy seguro que va a intentar donarte la pelota para que falles tú y desfacis en, el camp que a més, también per cert es el rol en el cual menys como es al el Valencia. el Valencia no es como de duent la, iniciativa de la pilota y yo creo que un Unai Usapu va a intentar en esta Y uno de los goles contra Almería llegó así, intentando combinar, Enzo pierde un balón, te hacen un contraataque y marca Gemet. El 1-0. Eh, I és bàsic en, en este sistema, si, si juguen tres, eh, la tornada d'Otamendi, precisament com a, com a capo de la defensa de lliure, perquè estan totalment de lliure no és el mateix que està Mustafi, Teabezo i Orban eh, en els costats, com van veure, per exemple, el dia de Cornell al Prat. Eh, sí que pot ser que aquest sistema siga... Eh, on, jo estic d'acord en, en Pablo on, on, on ha rendit eh, millor el València, eh, Gallà yo creo que le va igual, sinceramente, un 3-5-2 que un 4-4-2. A mí Gallà en em París eh, ho va dir des de temporada, yo eh, creo que ni ha que jugar ya sí o sí, perquè va ser eh, eh, jo crec que ja la temporada que ve internacional absolut i per a mi que no com, acabe la temporada com que no acabe temporada i, i, i me pareix del Bosque està seguint sobretot, molt a Gallà sobretot molt. per una cosa perquè a banda de los boques com a futbolista és la maduresa i el bon tria i el bon cap que demostra en 19 anys eh? uh mhm. -huh. a mi és un jugador que me té, que me, que me té loco com, com se sol dir eh i a partir d'ahí, eh, disculpa Rafa que anaves a parlar, una cosa que me preocupa el tema d'Enzo Pérez. És a dir, Enzo eh, ha vingut així i jo crec que encara estim, estem buscant-li el lloc, perquè ha jugat eh, per darrere, eh, defensiu ha jugat a la dreta, eh, si juga una miqueta més endavant, i a mi l'únic que me preocupa és si n'hi ha que quadrar a les quatre mitjentres per a que juguen tots, eh, és que igual no poden jugar els quatre, i a on posem a Enzo? Això entronca en dos idees, perdona, una que la donava sí Miqui el dilluns, on deia, me dóna la impressió que més que buscar una personalitat definida del grup Nuno fa alineacions per intentar que entren tots els capos, tots els jugadors importants de la seva plantilla i a voltes jo també eh, sí. eh, tinc aquesta eh, sensació i dos, eh, eh, entronca també amb la idea que este migdia es donava Carlos Boscos en el Supermurciélago on dia te gastes 25, tios, 25 quilos en un tio que no és migcampista defensiu i el poses de migcampista defensiu no m'agrada Yo es que creo que eso es bueno que en uno intente encajar a todos los buenos en el once... Es que eso es lo que ha hecho Ancelotti en el Real Madrid y todos son elogios. ¿Por qué no va a hacerlo aquí? a mí eso de, todas las decisiones que ha tomado Nuno, y eso antes de que llegase Enzo también lo ha hecho con otros jugadores me parece perfecto porque al final el mejor 11 va a salir de poner a los mejores 11 futbolistas todos tenemos la sensación de que el día del Madrid fue la mejor versión del, eh, del Valencia también el mejor partido que hizo que hizo Enzo mm, yo creo que eso también Nuno lo sabe aunque haya probado hoy lo que ha probado mm, se me hace difícil pensar que no esté valorando verdaderamente el, el 3-5-1 para jugar contra el Sevilla. yo para eso te digo que es el primer entrenamiento on algo. y una cosa, Manolo... Queda dichous queda si, divendres queda Si hiciésemos, si hiciésemos unas estadísticas, ¿cuántas veces no juegan los equipos con un sistema o con una fórmula que no han ensayado durante la semana? Mira, Muchísimas más de las mm. veces que pensamos. Ahí, ahí, precisamente, a mí esa idea que a de donar, yo para eso le preguntaba avui a Folgado. Folgado, és decisiu el que fan un en un entrenament de cara... I dir, home, generalment sí, encara que a voltes, eh, jo l'he dit, és cert, però, com dèiem, ja que tenim en compte que encara queda dijous, divendres i dissabte. Anem a ficar que dissabte, que és el dia anterior, generalment Nuno l'utilitza per a pilota parada. Ho fa sempre. Per tant, jo crec que entre alguna pista que puga demà, demà, de, demà i sobretot jo crec que l'entrenament de divendres anem a tindre les claus per a saber si és el 4-1-4-1 que vegeren com l'Almeria o si com apunta la lògica serà un 3-5-2 que és el que tots pensem que li pot vindre millor a les característiques dels futbolistes que pot ara utilitzar l'entrenador del València 12-46 una pausa i encara tornem amb un parell de temes més per a tancar la tertúlia així a la 97.7 ràdio a Esports 97 nit fins a la 1 de la matinada A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio Postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. Diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49, mira, el tema... Eh, no el tenia previst, però com així el tema entre ara en públic, crec que és bo i crec que, i crec que hem de, de parlar-lo. Davant, eh, estem parlant de darrere, no hem parlat de davant. Mm. Davant hi ha dos places i tenim tres davanters, val? Eh, el que sembla a hores d'ara és que en la pole, diguem-ne, de la titularitat, per dir-ho d'alguna manera que la gent vos entenga, dels tres que n'hi ha, ara està Negredo, perquè és el que te dona el joc aeri, el fixar els centrals, el baixar, com un dia mos va dir un, un oient en, en el Twitter del, del partit, i és cert, un dia tirar una nevera i la baixar a mm. terra, és cert, val, Negredo, top. I a partir d'ahir, jo crec que a hores d'ara està Rodrigo per davant d'Alcácer eh, en la preferència d'un 1. A mi me sembla, eh, i també ho parlàvem ara a Miro Tancat, que a Negredo per característiques li agrada més jugar al costat d'Alcácer per el treball que li fa, de càcer que eh, li ha obrit forats, càcer va a les deixades i a les caigudes de Negredo, Negredo pot aprofitar moltes vegades els moviments d'arrossegament que fa eh, Paco Alcácer per a ubicar-se entre els centrals i buscar... Eh, per exemple, una jugada com la del penal que fa el 2 a 1 contra l'Espanyol, mm. se complementen bé. Però a les d'ara, igual que en aquest moment diguem Rodrigo està per a banqueta, Rodrigo, a mi em la impressió que ara ha recuperat part eh, mm. d'aquella electricitat que ens agrada tant al principi de temporada i que havia perdut. I per tant, ara mateix, crec que Negredo i Rodrigo se prefieren com a parella de guantes titulares a del Sevilla. I un, un delantero que, que recupera la chispa con el gol, perquè el dia del Celta el gol entra com entra i el portero se la come. Però al final llega el siguiente partido, no, llega dos partidos después contra Almería, un tiro malo de Alcácer y pum, Rodrigo está en el sitio indicado. yo creo es que ahora Rodrigo tiene esa chispa, esa suerte que a veces los delanteros les vienen unas semanas y hay que aprovecharlo. Yo, yo apostaría por Rodrigo antes que Alcácer, que no quiere decir que, que no me guste Alcácer, evidentemente, pero yo creo que si tú eres Nuno ahora mismo y piensas los dos que en mejor forma están, Negredo y, Rodrigo son las dos opciones mejores para enfrentarte a una final como es la de Sevilla. Yo creo que el problema de Alcácer no es que salga ahora, sino que se le empujó en su momento para hacer hueco al Negredo que, mm. llegaba. Aquello sí que fue verdaderamente injusto y sí que es mm. verdad que si esa es la, la vara de medir, ahora lo trasladamos a la situación en la que Rodrigo sí que estamos de acuerdo en que tiene un poquito más de chispa y nos parece injusto la poca correa, como decía mm. <laughs> durante la pausa Xavi, que está viendo con, con Paco. A partir de ahí lo que sí que es indiscutible y ahí no hay debate posible es que Negredo ya se ha convertido en el, en el fijo de, de este equipo y en el, en el delantero además que está empezando a darle puntos. Sí, porque a mí lo que diría Pablo es verdad, cómo han cambiado las cosas porque la jugada habitual del día de la Almería, haguera sigut que en Rodrigo chuta Peragol y gol y le una pasada al Cácer que está en el por tú, y en cambio la día pasa pasa al contrario eh, eh, lo que pasa es que, lo que yo también estoy que eh, Rodrigo está mes en forma y para mí ha de jugar el domingo, pero es ser eh, que Alcácer, en quan té un partit que no intervé molt o no està molt encertat que la porta, en seguida se'n va a la banqueta i s'acorreja que no n'hi ha en Alcácer, sí que n'hi ha altres. Igual que me ve al pèl, mm -hmm. jo ho vaig dir al principi, per a mi va ser una injustícia total, jo crec que en uno ja se n'haurà donat, que Gaia no pot ser suplent ni un minut, perquè el dia del Madrid, en quan entra Gaia, bueno, va ser per una lesió de Piatti, evidentment, que també estava fent un bon partit, però va ser espectacular el partit de Gallà. ara, eh, i, i, eh, parlant de, de vindre el pèl, el pèl que dius, per a recordar lo que ha baixat el joc ofensiu de València des que no estan Fegulí Piatti. I lo goles sí. a balón parado lo, des exacte. que no està Piatti. Ojo que la gent eh, no esté perquè ...son de la época... o están desde la época anterior, no tienen la vitola del fitxatge no que eso siempre ilusiona... no, no, pero pero lo que están aportando... en Wampiati... o lo que estaban aportando... Piatti y que... Fegulifis, que se han lesionado... es que, de hecho, Manolo, eh. la, teoría que estábamos exponiendo aquí del 3-5-1 encaja perfectamente con las palabras de Nuno el otro día eh, pidiendo refuerzos de banda. El primer, claro. el primer 3-5-2, perdona, que, que fa servir Nuno ...es en, en ipurúa ...y es Ampiati a a las y Fegulé a la perquè els donen un treball eh, brutal. Ojo, eh? El Clar. primer 3-5-2, hmm. després acaba acoplant a Barran, que s'acopla molt bé, fonamentalment en dia del Madrid, i Gallà, que és Gallà, i Gallà s'acopla bé on el poses, val? Mm -hmm. En banda. Eh, però el primer, el primer 3-5-2 que fa servir Nuno i que l'equip ho fa bé, i de fet ho fa molt bé, és en Ipurua i és en Pieta a l'esquerra i Fegulí a la dreta ojo que no es va la, la història, però això diria jo que, eh, i de fet el gol ve d'un control, és veritat que després se li va i té una miqueta de sort Piatti que acaba servint per a que Alcácer l'empente si se'n mm. recordeu d'aquell gol però bueno, la, la realitat és, eh, és, és això, senyors, eh, dos coses fitxatges la setmana que ve va ser la setmana... Eh, no m'ho digués que esta, però va ser la setmana que ve la setmana clau. Entre d'altres coses, <laughs> perquè ja no n'hi ha més, vull dir, o fitxes la setmana que ve o ja no fitxes. Val? a mi continue, per lo que continue sabent la Secretaria tècnica estima que tres fitxatges són massa i a banda n'hi ha un problema que és el fair play financer per tant, és possible que vinga algun fitxatge més jo no vaig a donar noms fins que no es a clars no vaig a apostar per tirar 32 noms així damunt de, de, de la taula d'aquest estudi i després dir, com ja vàrem dir, sí, vas dir, i, se, i 64 més. No, la nostra manera és que a lo millor no som els primers en dir-ho, però el dia que donem un nom serà perquè es feten. Val? eh, penseu, continueu pensant que amb una sola competició i quatre mesos per davant és necessari tal quantitat de fitxatges com els que ha demanat l'entrenador? No, jo <laughs> rotundament no. Jo crec que, jo crec que el València el, en la plantilla que té eh, i ja després del fitxatge d'Enzo de, Pérez mm, i tornant Piat i ja i, i Feguli i tal, jo crec que inclús sense cap fitxatge pot perfectament eh, jugar la Champions la pròxima temporada. Si ve un jugador, bé, a mi tres és que, no sé, em sembla una, una barbaritat. Eh, evidentment serà per a millorar, però és que tres jugadors és que no sé ni, a, ni a on els col·loques. Es que, que tres posicions necesitas reforzar, perquè banda sí que dreta, de banda dreta, banda centre, exacte. Sí, sí, la banda dreta és la que més ha, ha pedido, uh -huh. pero al fin y al cabo es que cuando se recupere, quan venga Feguli, Claro. Tienes a Feguli. que tú vas a recuperar esos dos futbolistas, es pronto o me Claro. Pero pero Feguli y Piatti se a recuperar. De Piatti... En 15 días, Ahí cree que ya, a cree que va a ser el primer día que en un vídeo de Piatti ya en pilota. En la mm. gavia, pero bueno, ya va a tocar pilota. Mm. Es que en una dos semanas Piatti te del otra vuelta. Está claro que con lo que hay le debería de llegar a Nuno para meter al Valencia en la Champions. Pero yo también pienso que un equipo grande como el Valencia siempre tiene que estar abierto a, fichajes, dos, tres o los que sean. Eh, más aún ahora que el listón de exigencia para este equipo es todavía, es todavía más grande. Otra cosa es que nos parezca que lo que está haciendo el entrenador es ponerse una tirita o sencillamente pedir más madera porque considera que con lo que hay no le, no le llega. Pero yo no sé si han la miqueta creo, el canguero de Bore en la primera seguro, que han en 38 pero pero pues que no me, seguro, a ni preastar cuarto Seguro, seguro, que sí, seguro que sí, pero que yo entiendo la postura del entrenador. Al final todos los entrenadores terminan pidiendo, pidiendo futbolistas y otra cosa luego ya es todas las historias del, consenso y demás y el peso que cada entrenador tiene, tiene en su club, que entendemos que el de Nuno es bastante. Y yo hay una posición que a lo mejor os suena un poco a fricada, pero lo pienso sinceramente. Yo ficharía un portero. Ai, ai, anava... <laughs> No, no. Quan has dit fricada, abans d'acabar estava jo en això. <laughs> Jo no. Primer, perquè un tio que va jugar l'any passat 35 partits no és un mal porter probablement el que tinga que fer és apretar-me en els entrenaments perquè se juga com s'entrena i dos, perquè tens a Jaume Domènech darrere que també és un bon porter jo que ha, sacat el tema a ver ah, mira, ha sacat el tema que és el tema estrella en l'única única persona del planeta que defensa no, encara Joel és que tens a Jaume no, és veritat Pablo, me'n recorde de l'aposta que vas fet en, en el Supermurciélago el dia anterior jo estava mirant el partit tío, Pablo és un tio que arrisca estava Pablo, mirant el partit per exemple, és que si ja vas veure el programa sencer estava mirant el partit i dic mare meua, pobre Pablo Yo creo que solo hay dos personas a las que les sentó peor el gol la cantada de Joel que a Joel, que era la madre de Joel y a mí. Tío, tío. I ja la, i ja la resta també, però, a, però a, molt, a, molt, a molta distància. Sí, sí, sí. No, i, I lo que dies de la setmana que ve, a mi em pareix que també pot ser inclús una estratègia uh mhm. -huh. eh, intel·ligent del València, perquè per a mi eh, l'altre problema de tres fitxatges... Recordo l'últim que... dia de Rufeta de l'any passat, com va ser, eh? Que anaven entrant i sí, Correcte. semblava el cambró dels germans Marx. Li estàs donant també un avís, un missatge a la plantilla de dir tres fitxatges no confide tot en vosaltres, millor passem el partit del Sevilla i a partir d'ahir eh, anem a veure. Jo crec que no n'hi ha que distreure l'atenció per a res. Igual demà venen dos, no ho sé, no crec, mm -hmm. però... Sí, té, eh, té desde luego i se pensa, se ha quedat en el tintero el, el tema de, de la cantera que jo crec que també és interessant, tema que du Superport en la, en la portada i també Negredo sin piedad frente al Sevilla. Ho he fet una entrevista dient que lògicament pues, que si Maragall no el celebrarà. A mi, mentre que no lo celebre, pero que le marque 5. Mira si... Pero va a celebrar algún gol, pero contra Almería tampoco el celebra, Ahora contra el Sevilla tampoco. contra el City la que ve la Champions tampoco Escolta, yo què vol dir? Xavi, que, es marque. No, no, que es marque. Si no el que no el celebre. No, no. Ja el celebrarem la resta per ell. Ah, recorda el que t'ha dit, eh? Contra el City l'any que ve la Champions. Que ve la Champions. Eh. No, no, no, no, no, no m'ha caigut en sac trencat frase. Senyors, anem a deixar-ho així, anem a anar acomiadant. Eh, Rafa Marín, moltíssimes gràcies i per l'esforç, que avui estaves una miqueta tocat i has estat donant el callo. Un placer. Com sempre. Pablo, gràcies. Hasta otra. I Xavi, ha estat un plaer. T'ho vas passar bé? Sí, molt bé, molt bé. Fantàstic. Pues T'esperem més eh, per així a partir d'ara. Senyors, ho deixem així. Villas.7 a partir d'ara, 5 i mitja la remissió del programa pròximes cites amb l'esport divendres demà descansem, és festiu divendres Dos i mitja al Supermurciélago 11 i mitja a Siena de ràdio, esport 97 nit acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu i fins demà Vivo mi vida de lo que el camino da de lo que el camino da y pasamos los momentos más amargos